بسم الله الرحمن الرحیم درس هشتم علاقات الخبری بالمبتدا المبتدا علاقات خبر به مبتدا ارتباط های خبر به لما اینجا چیزی رو توضیح داده در کادر میگه لما کان المبتدا و الخبر مرتبطین معا بالاسناد و کان الخبر هو الجزء الذي يستفيده السامع ويصير من المبتدا كلاما تاما وجب من باب الضرورة ارتباط الخبر بالمبتدأ وذلك يكون إما بالضمير بالزمير الظاهر العائد إلى المبتدأ أو بالزمير المستتر أو بالزمير المقدر أو غير ذلك من الرباطات اللفظية أو المعنوية وإلى هذا الأساس مرجع قواعد شروط الخبر بأجمعها خب در این کادر میخواد بگه میگه از اونجایی که مبتدا و خبر با هم دیگه از اسنادن با هم دیگه چی بودند مرتبط بودند یکی مسند بود و دیگری مسند الیه و خبر همون جزئی بود که سامه از اون چی می برد؟ فایده می برد زید عالم است ها؟ زید ایستاده است زید نشسته است میگه پس باید ارتباطی بین خبر و مبتدا باشد باید یه چیزی باشه که خبر رو به مبتدا چی بده؟ ربط, ربط بده بله میگه این چیزی که مبتدا رو به خبر ربط میده یا زمیر ظاهریه که به مبتدا برمیگرده یا زمیر مستطریه که برمیگرده یا زمیر مقدریه یا از دیگر ربط دهنده های دیگر که حالا یا لفظی هستن یا معنوی اینا رو اینجا در این درس ذکر کم نوعا الخبر میگه خبر بر چند نوعه خبر بر چند نوعه ما شنیدیم مبتدا و خبر ولی اینو شاید نشنیده باشیم که خبر همیشه یک نوع نیست خب، ما میگیم زیدون عالمون خلاص اینو راحت میتونیم ترکیب کنیم زید مبتدا عالمون چی خبر ولی همیشه اینطوری به این سادگی هم نیست ما هي أحكام الخبر المفرد؟ أحكام الخبر المفرد جاهزة هل تجب تجب مطابقة الخبر المفرد للمبتدي؟ أي واجب اس مطابقة خبر مفرد ما مبتداش مطابقة خبر باتي مبتدا بأي من الجمل يخبر عن المبتدا باتي جمله هاي خبر داده میشه از مبتدا ما هي أحكام الجملة الواقعة خبرا احکامات اون جمله که خبر واقع شده چه هست ما هی احکام شبه الجمله الواقعه خبرن احکام اون شبه جمله که خبر واقع شده چه هست چه حکمایی داره متى یقترن الخبر بالفا چه زمانی خبر همراه با فا هست اینا اساسی ترین سوالاتی هست که در این کتاب پاسخ میده جلو هفت در این درس الخبر ثلاثه انواع میگه خبر آقا سه نوعه چند نوع مفردون یا مفردین و جمله و شبه جمله مفرد و جمله و شبه جمله فواید المفرد نوعان مفرد بر دو نوعه ببینید خبر یا مفرد است یا جمله است یا شبیه شبه جمله بعدا گفته که مفرد خودش بر چند نوعه جامد و مشتق والجمله نوعا ایزان جمله هم خودش باز هم بر چند نوعه خبر خبریه و انشائیه یا جمله خبری هست یا انشائیه والخبریه اما اسمیه و خود خبریه یا اسمیه هست یا فعلیه هست والخبریه اما اسمیه و هی المصدره به اسم میگه جمله خبریه یا اسمیه هست و اسمی اونی هست که در ابتداش اسم اومده او فعلیه و هی المصدره به فعل یا جمله خبریه فعلیه هست و فعلیه اونی هست که با فعل شروع میشه اینا رو گفت و شبه جمله شبه جمله کدومو میگن هی الظرف و المجرور به حرف جر آقا شبه جمله یا ظرف رو میگن یا مجرور به حرف جر رو میگن مثل زیدون فدار اینجا خبر ما شبه جمله هست زیدون فدار خبر ما چیه؟ شبه جمله فدار بله پس گفته بود یا خبر مفرد است مثل زیدون عالمون که عالمون مفرده بله. یا شبه جمله است مانند زیدون فدار زیدون اندک ها شبه جمله همون ظرف و مجرور به حرف میگن بله بعدا یه مسئله دیگه که توضیحش میده اینجا اومده بود که گفته بود مفرد ها مگه نگفت خبر یا مفرد است یا جمله یا شبه جمله بعدا گفت مفرد یا جامد است یا چی مشتق حالا میگه که منظور از مشتق دیگه چیه میگه المراد هنا بالمشتق اسم الفائل والمفعول واسم اسم التفضیل و صفت المشبهه لا غير ببین ما اسم های مشتق من زیاد هستن میگه ولی اینجا در بحث در این بحث ما در این بحث ما که گفته بود خبر یا جامد است یا مشتق در این بحث ما منظور از مشتق این چهار چیز هستن اسم فاعل اسم مفعول اسم فاعل مانند ناصر اسم مفعول مانند منصور اسم تفضیل مانند انصر و صفت مشبهه ماننده حسن مثلا خب لا غیر نه چیزای دیگر پس منظور از اینجا از مشتقات این چهار تا هستند 48 اذا كان الخبر المفرد مشتقا غیر رافع لظاهر بعده تزمن زمیرا عائدا الى المبتدا نقطه ای رو داره ذکر میکنه میگه زمانی که خبر ما از نوع مفرد بود خبر چی بود مفرد بود مشتق بود چی بود؟ مشتق بود از این چهار چیزی که خوندیم الان ولی غیر رافع لظاهر بعده بعد از اون هم اسم ظاهری که اون اسمو مرفو کرده نیامده بود بعد از اون اسم ظاهری که مرفوش بکنه نیامده بود اون موقع یک زمیری در این اسم مشتق پنهانه که به مبتدا برمیگرده که به چی برمیگرده؟ مانند العلم نافعون العلمو یا زیدون قائمون ها؟ الرجل جالسون اینا مشتقن دیگه خبر بله، بله. میگه در این یک زمیری هست که به چه برمیگرده به مبتدا موقع میگیم العلم نافعون در نافعون نافعون متضمن زمیر هوه متضمن زمیر چیه؟ بله علم نافع است آن و اذا کان جامدا فلا یتضمن زمیرا اما اگر خبر ما جامد بود یکی از این چارتا نبود دیگه متضمن زمیر نیست مانند از سمت زینون و سکوت و سلامتون خاموشی زینت است سکوت سلامت است که دیگه در زینون زمیری وجود نداره چون زین یکی از این چارتا که خوندیم نیست سلامتون هم یکی از اون چارتا نیست اما اگر گفته بود از سمتو نافعون یا بارون آه؟ آره. یا جمیلون اون موقع فرق میکرد فواید اذا كان المشتق رافعا لظاهر میگه زمانی که مشتق ما بعدش یک زمیری بعدش یک اسم ظاهری اومده بود که اونو مرفوع کرده بود زمانی که مشتق ما رفت دهنده بود ظاهری را مانند هندون قائمون ابوها هند ایستاده است پدرش اینجا دیگه فلا و زمیرن اینجا دیگه در این اسم در این خبر ما که مشتقه دیگه زمیری وجود نداره متضمن زمیر نیست چرا چون اینجا ما میگیم بابا این ابو فائلشه دیگه زمیر اینجا چیکار میکنه ها پس هندون میشه مبتدای ما قائمون میشه خبر ما ابو میشه فائل قائمون ابو میشه فائل چی قائمون حاکم اضافه نیله دو وقد اول الجامد بالمشتق فیتحمل ضمیرا میگه گاهی همین جامد در تعویل مشتق میشه جامدا ولی ما تعویل به چش میکنیم مشتق میگه اینجا دیگه در این صورت که تعویل مشتق شد پس زمیری هم درش فیتحمل زمیرا پس زمیر دارد مانند زیدون اسدون ببینید اینجا که گفته زیدون اسدون در واقع ما موقعی که میگیم زید شیر است یعنی زید شجاع است اینجا اسدون در تعویل شجاعونه در تعویل چیه؟ شجاع هم که صفت مشبه است ها؟ بله. زید شجاع است پس اینجا متضمن هوه اینجا متضمن چیه؟ چلنو اذا تضمن الخبر المفرد زمیرا عائدا الى المبتدا ببین چرا اینو اصلا این مقدمه رو چید میخواد نقطه ای رو بیان بکنه میگه اذا تضمن الخبر المفرد مثل همون مثال اولی بود که گفته بود العلم نافعون میگه زمانی که متضمن بود خبر مفرد که نافعون هست زمیرا عائدا الی المبتدا متضمن بود زمیری رو که به چی برمیگشت به مبتدا نافعون زمیری درش هست هو متضمن هو که به علم برمیگرده به چی برمیگرده به علم میگه در این صورت وجبت مطابقت له فی جمیع احواله میگه اینجا باید خبر رو با مبتدا مطابقت بدیم یعنی اگر مفرده مبتدا خبر هم با چی باشه مفرد اگر مؤنثه خبر هم با چی باشه مؤنث باشه مانند زیدون قائمون این مفرد اون مفرده این مذکر اون مذکره زیدانی قائم چی مریمون قائمتون این مؤنث اون چیه این مفرد اون مفرد از زیدانی قائمانی این مثنای اون هم چیه مثنا المریمات قائماتون این جمع مؤنثه و اون هم چیه هل و مجر و همینطور ادامه بده یا همینطوری قیاس بگیر و اذا کان اسما جامدا او مشتقا رافعا لظاهر فلا تلزم المطابقته اما میگه زمانی که خبر اسم جامد بود مثل السمت زینود او مشتقا رافعا لظاهر یا مشتق بودا یا خبر ما چی بود ولی یک اسم ظاهر رو بعد از خودش مرفوع کرده بود مانند هندون قائمون ابوها مانند هندون قائمون قائمون مشتقه چون اسم فاعله بله. ولی میبینیم که ما بعدش اسم ظاهری اومده میگه در این حالت فلا تلزم المطابقه اینجا دیگه مطابقت شرط هند وانسه ولی قائمون مذکره چون اینجا دیگه مطابقت شرط نیست مانند ال ال ال ال الوانو سبتون رنگ ها هفتا ها خب اینجا مطابقتی وجود ندارد الجمله تو نوعانی جمله بر دو نوع است میبینیم که مطابقتی وجود ندارد الکلمه تو لفظ میبینیم که مطابقتی وجود اون مذکر اون مؤنث این مذکر اونجا هم اون مفرد بود نوعانی چی بود مثنا بود در اولی هم الوان جمع بود سبعتون مانند از زیدونه قائمتون امهم زیدون ایستاده است مادرشان زیدون جمعه ولی قائمتون مفرد او هم مؤنثه ها خیلی اتفاقا قاعده قشنگه این الهندات قائمون ابوهن اینجا هم الهندادات الهندات جمع مؤنثه در حالی که قائمون مفرد مذکره پس اگر خبر جامد باشه یا مشتق باشه ولی ما بعدش اسم مر... اسمی رو مرفوع کرده باشه اسم ظاهر رو چه کرده باشه در این دو حالت مطابقت خبر با مبتدا بله فائده اذا قصد متعلق بالخبر لا الخبر بذاته عاد الزمير الى المبتدا اشعارا بأنه هو المقصود نحو إنكم لقوم تنكرون الحق بله خب در این مثال انکم لقوم تنکرون الحق میگه زمانی که قصد بشه متعلق خبر زمانی که چی چیزی مقصد باشه وابسته خبر نه خود خبر نه خود چی؟ خبر زمیر به چی برمیگرده؟ به مبتدا چون ما میدونیم که اینجا قصد خود خبر نیست بلکه قصد چیه؟ وابستهش خب مانند انکم لقوم تنکرون الحقه همانا شما قومی هستید که حق را انکار میکنید اینجا تنکرونه ببینید اگر ما بگیم تنکرونه میشه حاضر کم هم حاضره که مبتدایه که در واقع اینجا اسم ان قرار گرفته اینجا چی قرار گرفته خب اینجا انکم لقوم تنکرون الحق شما قومی هستید که شما چکار میکنید خب زمیری که در تنکرونه هست به چی برمیگرده به کم برمیگرده دیگه به مبتدا برمیگرده به چه برمیگرده اما میگه گاهی موقع این زمیر به شکل ضعیفی به چه برمیگرده به خبر انکم لقوم ینکرون الحق شما قومی هستید که اون قوم چکار میکند حق را انکار میکند اینجا زمیر به قوم برمیگرده که, که چیه؟ که خبره که چیه؟ بله این نقطه رو گفت اون معنی شما قومی هستید که شما حق را انکار میکنید شما قومی هستید که اون قوم حق را انکار میکند معنیش الاصل في جملة الخبر ان تكون خبریه سواء كانت اسمیه میگه اصل در جمله در جمله خبر در جمله خبر مال شما چی نوشته مال من شاید اشتباه خب اصل در جمله خبر اینه که چی باشه ما گفتیم که آقا خبر یا مفرد است یا جمله یا شبه جمله میگه اصل در جمله خبر این است که ببینید اگر اینجوری گفته بود بهتر بود الاصل فی, فی الخبر الجملتی در خبر یعنی خبری که جمله است ببینید یا اینجوری میگفت اگر اینجوری مطرحش میکرد الاصل اذا کان الخبر جملة ان تكون خبریه اصل در خبر زمانی که خبر جمله باشد این هست که اون جمله جمله اسمیه باشد ببینید یا فعلیه باشد اصل در خبر جمله در خبری که مفرد نیست و بلکه چی هست؟ جمله هست این است که خبریه باشه حالا چی اسمی باشه چی؟ فعلی فرقی نمیکنه ولی اصل اینه که خبریه باشه پس اگر اینجوری گفته بود جمله بهتر بود الاصل فی الخبر اذا کانت جملتا ان تکون خبرية الاصل الاصل في الخبر اذا كان جملة ان يكون یا ان تکون جمله خبریتا میگه اصل در جمله خبر این است که خبریه باشه چه باشه؟ پس معنای روان فارسی میگه اصل این است زمانی که خبر ما جمله باشد این است که از کدوم نوع باشد خبریه باشد انشاییه نباشد فرقی نمیکنه چی اسمیه باشد چی فعلیه ولی خبریه باشد چه باشد مانند الظلم هو خیمون ظلم میگیم مبتدا خب اینجا خبر ما جمله مرتع دوباره مبتدا هو مضاف الیه وخیمون خبرش این جمله مرتع هو خیم خبر مبتدای قبلیه که از ظلمه هست پس اینجا خبر ما شد از نوع جمله و جمله ما اینجا مرته هو خیم دوباره جمله ما اسمیه یا فعلیه اسمی هست مرت اسم دیگه او فعلیه یا جمله خبریه فعلی فعلیه باشه اصل بر اینه اگر خبر جمله بود خبریه باشد حالا یا اسمیه باشد مانند این مثالی که خوندیم او فعلیه یا فعلیه باشد مانند این مثال العدل یثبت ارکان الممالک عدل تثبیت میکنه ثابت میکنه ارکان مملکتو خب العدل مبتدا یثبتو فعل فاعلش هو که به عدل برمیگرده ارکان مفعولش الممالک مضاف الیه اینجا یثبتو فعل مضارع با فاعلش بله خبر میشه خبر شد یک جمله خبر شد یک چی؟ از نوع جمله فعلیه از نوع جمله چی؟ فعلیه ولی میگه و قد یخبر بالجمله الاشائیه میگه اصل بر اینه که اگر خبر جمله بود خبریه باشه ولی گاهی موقع انشایی هست گاهی موقع چیه مانند الشر لا تقربه نزدیک شر نشو الشر مبتدا لا تقربه خبره ولی خبر ما از نوع جمله طلب هست انشایی هست چون نهیه چون چیه؟ نهیه نهی از نوع جمله های انشایه هست از نوع جمله هست بله فائدة يلحق بالجملة الفعلية الجملة الشرطية نحو الله إذا أتعته يوفقك میگه جمله شرطی هم جز جمله چی حساب میشه ملحق میشه جمله فعلیه جز جمله های چی ملحق میشه بله اینجا الله مبتدا و جمله شرطیه که اذا اطعته یوفقک خبر هست و جز جمله خبر هست ولی جز جمله اسمیه یا فعلیه بگو جز جمله فعلیه هست جمله ما اینجا فعلیه هست 51 اذا وقعت الجملة خبرا احتاجت الى ضمير يربطها بالمبتدا زمانی که واقع شد جمله خبر زمانی که واقع شد جمله جمله خبر واقع شد یا اذا بله همینجوری جمله درست کاملا اذا وقعت الجمله تو خبرن زمانی که جمله چی واقع شد نیاز به زمیری دارد اون جمله که اونو به مبتدا ربط بده نیاز به چه داره؟ یعنی در اون جمله زمیری باشد که اونو ربط به چی میده؟ به مبتدا قبلا اینو خوندیم بله زیدون ابوهو عالمون زید پدرش عالم است پدر عالم پدرش عالم است خبر ما که یک جمله است درش زمیری هست که به مبتدا برمیگرده ابوهو عالمون هو این هو رب میده جمله رو به کی به مبتدا فوائد ان هذا الزمير يكون بارزا میگه این زمیری که ربط میده این جمله رو به مبتدا یا بارز است مانند العالم مقامه رفیع العالم مبتدا مقام مبتدا هو زمیر مضاف الیه رفیع خبر در جمله مقامه و که خودش دوباره خبر العالم هست زمیری هو داریم که زمیر بارزیه برمیگرده به مبتدا که عالم هست یا مانند این مثال الشر لا تقربه الشر لا تقربه در خبر ما زمیر بارزی وجود داره که ربطش میده به مبتدا او مستترن یا زمیر مستتره مانند العلم یرقی الامم علم امت رو رشد میده العلم مبتدا یرقی فعل مزاره هو که به هو که به علم برمیگرده الامم مفعول بهیه اینجا جمله ما یرقی با فائلش که میشند خبر خب در این خبر در جمله ما چه زمیری جمله رو رفت میده به علم که مبتدای میگیم زمیر مستتر هو زمیر مستتر هو العلم یرقی هو میگرده به چی به علم او محذوفا یا زمیر حذف شده یا زمیر چی اون جمله رو به مبتدا رفت میده اللؤلؤ المثقال بدینار اللؤلؤ المثقال به دینار میگه لؤلؤ یک مثقالش به یک دینار لولو یک مثقالش به چقدر؟ به یک دینار او مثقال به خب اینجا زمیری حذف است در اصل چنینه اللؤلؤ المثقال منه به لؤلو مثقالی از اون در مقابل یک دینار که اینجا زمیر ما چی شده ولی؟ هست شده اللؤلؤ المثقال به دینار اللؤلؤ المثقالو اللؤلؤ مبتدا المثقالو مبتدا مبتدا به خبر این جمله المثقالو منه به دینارن میشه خبر اللؤلؤ میشه خبر چی اللؤلؤ که ضمیر حذف شده اونها رو با هم دیگه چیکار میکنه ربط میده دو ترتبط ايضا الجمله بغیر الضمیر میگه ربط داده میشه یا ترتبط ارتبط يرتبط ترتبط ايضا الجمله غیر ضمیر ربط پیدا میکنه همچنین جمله بدون ضمیر چطوری خودش توضیح میده اذا كان بعضها عین المبتدا وذلك يكون بتکرار لفظ المبتدا میگه چه زمان جمله بدون زمیر با اون مبتدا قبلی ربط پیدا میکنه میگه زمانی که قسمتی از این جمله دومی خود همون مبتدای قبلی باشه قسمتی از این جمله خود اون مبتدای قبلی باشه یعنی تکرار شده باشه و ذالک چطوری قسمتی از اون جمله میتونه خود مبتدا باشه و ذالک یکون به تکرار لفظ المبتدا با تکرار شدن لفظ مانند القارعه ما القارعه القارعه القارعه مبتدا ما ما القارعه خودش ما مبتدا القارعه خبرش این جمله دوم ما خبر القارعه اوله خب چه چیزی این جمله دوم به مبتدای ما قبل رب داده بگیم آقا در این جمله دوم ما ما کلمه ای داریم که خود همون مبتدای اوله گفته زمانی که بعضی از اون جمله دوم عین مبتدا باشه خب القارعه دوم القارعه اول عینش نیست تمام شد رفت به تکرار معنا یا معناش در در اون تکرار شده باشه مانند الذین يزرعون الفتن لا نهمل اقاب المفسدین ببینید در جمله دوم معنای مبتدا در جمله دوم تکرار شده معنای مبتدا در جمله دوم چی شده؟ الذين يزرعون الفتن الذين يزرعون الفتن کسانی که میکارن فتنه را لا نهملو اقاب المفسدین ما سستی نمی کنیم احمال نمی کنیم عقوبت مفسدان را خب المفسدين كدومه الذين يزرعون الفتن الذين يزرعون الفتن بله فإن المفسدين هم الذين يزرعون الفتن في المعنى بيجي مفسدين با الذين يزرعون الفتن در معنى چه هستن يكي هستن بالإشارة إليه من جانب الجملة نحو الاقتصاد ذلك نصف الغنا میگیم با اشاره کردن به با اشاره کردن به الاقتصاد ذلك نصف الغنا میگه اقتصاد میان روی اون نصف بینیازی است خب اینجا ذلك اومده اشاره داره به چی؟ به اقتصاد به چی؟ پس اینجا جمله ما که ذالک نصف الغنا باشه با اسم اشاره ذالک ربطش داده با اسم اشاره چی؟ که اشاره به اقتصاد داره اذا كان المبتدا داخلا تحت الاموم الذي يشتمل عليه بعض الجمله أي أن تكون جملة الخبر متزمنة اسما أعم من المبتدا فيكون المبتدا داخلا تحته یکی از دیگر جاهایی که نیاز به اون زمیر نیست یا به عبارتی دیگر بدون زمیر ربط وجود داره زمانی است که میگه مبتدا داخل باشه در زیر اون عامی که در خبر اومده یعنی مبتدا هم در این عام خبر قرار میگیره یعنی ای ان تکون جمله الخبر متضمنه اسما اعم من المبتدا میگه اون جمله خبر متضمن یک اسم اسمی باشه که از خود مبتدا چیه عامتره در واقع مبتدا رو دربر میگیره در واقع مبتدا رو چیکار میکنه مانند التصویر و نعم الفن میگه تصویر بهترین فن است خب فن یک کلمه که شامل تصویر برداری هم میشه پس اینجا دیگه نیازی نیست که ما زمیر رو به عنوان رابط بیاریم در خبر کلمه اومده که اون کلمه عامتر از مبتدای مبتدا رو در بر میگیره فان التصویر بعض الفنونی خودش گفته میگه تصویر یکی از فن هاست و هو داخل فی العموم المستفاد من الجنسیه میگه این تصویر داخل هست در عام الفن چون الفن الفلام جنس داره یعنی هر فنی تمام فنها خود خب تصویر یک چیه؟ بله سه و تستغن و عن الربط اذا كان برمتها عين المبتدا في المعنى میگه همچنین نیازی به ربط نیست تستغنا ان ربط چه زمان زمانی که خبر عین مبتدا باشه در لحاظ معنایی یکی باشن چه باشن لحاظ مانند این مثال هو الله احد او الله احد است خب او و الله یکی هستند او الله یکتاست پس اینجا دیگه نیازی به رابط نیست میگیم هو مبتدا الله مبتدا احدون خبرش جمله الله احد با چه چیزی ربط داده شده به هو میگه اینجا دیگه نیازی به ربط نیست تو اینجا خبر ما خود چیه مبتداه هو الله متوجه شدت؟ بله بنجادو لابد لشبه الجملة الواقعة خبرا من وصف أو فعل محذوف يتعلق به الظرف أو المجرور ويكون هو الخبر في الحقيقة بله یه نقطه ظریفی میگه ما گفتیم یکی از انواع خبر شبه جمله هست مثل زیدون فدار یا زیدون اندک میگه باید شبه جمله ای که واقع شده خبر یه وصفی داشته باشه یا یک فعل محذوفی ببینید باید شبه جمله ای که خبر واقع شده شبه جمله یا مجرور به حرف بود یا ظرف بود مثل زیدون فدار که اینجا مجرور به حرفه میگه شبه جمله ای که خبر واقع شده باید یک وصفی یا یک فعل محذوفی داشته باشه که این ظرف و این مجرور به حرف در واقع متعلق به اون وصف یا اون فعل حذف شده باشند که اون حس شده در حقیقت خبر ما اینا در حقیقت خبر ما نیستن مثلا دقت کنید مانند این مثال الورقاء فوق الشجره ورقا اسم پرنده دیگه میگه بالای درخته خب اینجا خبر ما شبه جمله چون ظرف فوق چی آقای حافظ جان ظرف دیگه خب موقعی که میگه الورقا و فوق شجره ظرفه میگه اینجا ظرف ما متعلق به یک وصفه ببینید اون وصفه در حقیقت خبره الورقا میشه مبتدا اسامه جان الورقا بو چی؟ مبتدا مبتدا یک خبر ما حصفه خبر ما چیه؟ یا یک کلمه عامی در نظر گیریم مثل کائنتون ورقا کائنتون فوق شجره هست بالای درخت که این فوق شجره که فوق ظرفی متعلق به کائنتونه یا نه یک فعلی را در نظر گیری الورقاو تکون فوق شجره ها می باشد بالای درخت که این فوق که ظرفی متعلق به هما ورقای بالای فوائد اذا قدر المحذوف وصفا خب یک نقطه ای رو میگه میگه ما میتونیم یه وصفی رو در نظر بگیریم ها که این تعلق به اون داره میتونیم یه فعلی رو چه چیکار کنیم در نظر بگیریم میگه زمانی که مقدر شد اون محذوف وصف کان الخبر من قبیل المفرد اون موقع خبر ما از نوع کدوم میشه مفرد کائنون یک اسمه یک کلمه ها و اذا قدر فعلا اما اگر ما اینجا یک فعل در نظر بگیریم مثلا میگی الورقاء تکون فوق الشجره اینجا تکونو رو اگر در نظر بگیریم که فعله اون موقع میگی خبر از نوع چی میشه شبه جمله نه دیگه از نوع جمله میشه دیگه ببین تکونو به تنهایی فعل تنهایی که نمیتونه خبر قرار بگیره همیشه فاعل داره بخاطر جمله میشه دیگه چی میشه بله پس اگر ما وصف اون اون حذف شده را وصف در نظر بگیریم مثل کانه چی کائن و کائنتون مثل موجودون مثل مستقرون یه وصف اون موقع از نوع مفرده و اگر فعلش در نظر بگیریم از نوع چیه؟ جمله هست دو اذا دل متعلق الظرف والمجرور على وجود مطلق اذا دل متعلق الظرف والمجرور على وجود مطلق نحو يكون وكائن وما شاكلها وجب حذفه لفقدان الفائدة من ذكره كما مثلنا میگه زمانی که ببینید این ظرف و مجرور به حرف میشه متعلق به یک چیزی هستن خودش گفت دیگه موقعی که ما بگیم زیدون فی الدار ما اینجوری میگیم زید موجود فی الدار ها یا زید کائن فی الداری یک وصفی هست یا مثلا فعلی در نظر بگیریم زیدون یکون فی الداری میگه زمانی که اون متعلق اون متعلق ظرف یا مجرور دلالت بر وجود مطلق کرد مثل زیدون فی یعنی زید موجوده در چیه؟ در خانه یعنی ما نخواستیم با این خبر دیگه ای رو بیان بکنیم مثلا اگر ما میخوایم بگیم که زید خواب است در اتاق خب اینجا باید بگیم زیدون نائمون باید ذکرش کنیم ولی اگر مطلق وجود مطلق رو میخوام بیان کنیم دیگه اینجا نیازی نیست اون وصفه رو چکار کنیم ذکر کنیم فایده ای نداره پس میگه زمانی که اون متعلق ظرف و مجرور دلالت بر وجود مطلق میکرد مانند یکونو و کائنون یا امثال این چیزها واجبه که حسب بشه باید ذکر نشه تو نمیتونی میگی زیدون کائنون فدار کائنون نباید ذکر کنی زید هست در خانه ولی اگر نمیخواستی چیز دیگه ای بگی مثلا میخواد تو بگی زیدون زاربون فداری زید زننده هست در خونه خب اینجا دیگه باید چیکارش کنی تو میخواید چون اینجا خبری بده اینجا فایده داره بله. اینجا تو از وجود مطلق حرف بله و اذا دل على وجود مقید بصفت وجب ذکره اما زمانی که دلالت بر وجود مقید به صفت میکرد واجبا باید ذکر بشه اون مانند الورقه و مغردتون فوق شجره ها بخوای بگی که پرنده آواز میکنه بالای درخت بگی اینجا باید بگیش ولی اگر میخوای وجودشو فقط رو درخت بیان کنی بگی الورقه و فوق شجره ورقه بالای درخت یا اندی زیدون نایمون در نزد من زید خواب است اینجا باید نایمونو رو ذکر کنی معلم یدل علیه دلیل میگه مادامی که دلیلی نباشه که به ما بگه بله نحو الفارس فوق الجواد اما اگر دلیلی برای ما وجود داشت که اون معنا رو میرسوند نیازی نیست که ذکرش کنیم مثلا موقعی که ما بگیم الفارس فوق الجواد اسب سوار بالای اسبه اینجا که نیازی نیست که بگیم الفارس راکبون فوق شجره چون ما میدونیم که دلیل قرینه وجود داره که ما میگه الفارس راکبون فوق فوق فوق فرس ولی تو نه تو هزار تا کار وجود داره ولی بالای اسب سواری میکنن دیگه نه مردم نه بله 53 بله. متى كان المبتدا سببا للخبر كان بمنزلة اسم الشرط والخبر بمنزلة جواب له ولذلك يجوز دخول فاعل جزائي على الخبر إذا كان متأخرا كما تدخل على الجواب نحو الذي تأتونه من خير فهو ذخر لكم میگه هرگاه که مبتدا سبب برای خبر باشه مبتدا سبب برای خبر باشه به منزله اسم شرط میشه و خبر هم به منزله جواب میشه خبر هم به منزله چی میشه؟ جواب میشه اینجا دیگه جائز است داخل شدن فا بر خبر بر چی؟ زمانی که متأخر بود همانطور که بر جواب فا می اومد که بر جواب دیروز اینا رو اینا رو تو بحث چی خوندیم شرط بله مانند الذي تأتونه من خیرین اون کار خیری که شما اونو میکنید پس اون ذخیره برای شماست اون ذخیره اینجا مبتدا سبب برای خبر است یعنی هر خیری که میکنید پس برای شما چیه بله سبب مبتداه پس میبینیم که روی خبر که فهو ذخر لکم روی خبر ما چی اومده جمله ما اینجا خبر, ما اینجا جمله هو خیر لکم که روش فا اومده روش چی اومده بعض فوائد يصلح مبتدا وان يكون سببا للخبر اذا كان اسما خب میگه چه زمان مبتدا سبب خبره میگه يصلح المبتدا أن يكون سببا للخبر إذا كان اسما موصولا أو نكرة موصوفة بغير المفرد وكذا ما أضيف إليهما أو وصف بالموصول غير أنه يشترط في صلة الموصول وصفة النكرة أن يكون كل منهما فعلا مستقبلا أو ظرفا فإذا كان الفعل ماضيا امتنعت الفاء وكذا النكرة إذا لم توصف أو وصفت بغير الفعل والظرف بله الذي يسألني أو كل الذي يسألني أو الرجل الذي يسألني فله دينار وقس عليه الظرف فتقول صديق حولك في الشدة فهو جدير بالثناء فائده ای رو ذکر کرده میگه المبتدا ان يكون سببا للخبر اذا كان اسما موصولا صلاحیت دار مبتدا سبب خبر بشه زماني كي اسم چي باشه اسم موصول باشه مثل الذي خوندیم الذي تأتونه من خير فهو ذخر خيري كأنجامش ميدين برا شما ذخیره است خب پس صلاحیت دارد مبتدا که سبب خبر باشد زمانی که اسم موصول باشه اسم چی باشه؟ یا نکره ای که وصف شده باشه یا نکره که چی؟ جمله تو چی نوشته خب ترجمه این ببینید فوائد میگه یصلح المبتدا ان یکون سببا للخبر اذا كان اسما موصولا او نكره موصوفه بغیر المفرد صلاحیت دارد مبتدا سبب برای خبر بشه چه زمان زمانی که اسم موصول باشه ما ندیم مثالی که خوندیم الذي تأتونه من خیر فهو ذخر لكم که اینجا مبتدا ما موصوله الذي تيه وكذا ما أضيف إليهما وحمتنين هر چیزی که مضاف به موصول یا نکره باشه مضاف به چی باشه؟ مضاف به موصوف باشه یا مضاف به چی باشه؟ به نکره مثال شو آورده مضاف به موصول کل الذی یسألونی فله دینارون ببینید مثالش چیه؟ میگه صلاحیت داره مبتدا که سبب خبر باشه زمانی که اسم موصول باشه مانند الذی يسالوني فله دینار یا نکره باشه مانند کل الذي يسالوني فله دینار کل چیه نکره هست بله. و همچنین وكذا ما أضيف إليهما يا هر آن چیزی که مضاف به این دوتا باشه یعنی مضاف به موصول باشه مانند کل الذي يسألني كل الذي يسألني فله دینار او وصف بالموصول یا به وسیله موصول چه شده باشه وصف شده باشه مانند الرجل كي اینجا مبتدا ما الرجل و وصف شده به وسیله الذی صفتشه الذی چیشه بله پس پس دقت کنید اونجا گفته بود زمانی که مبتدا سبب برای خبر باشه میتونه روش چی آور رو خبر فا بعدا میگه چه زمانی مبتدا صلاحیت داره که سبب خبر بشه زمانی که اسم موصول باشه یا نکره موصوفه باشه یا کلمه باشه که مضاف به این دوتاه کلمه باشه که مضاف به این دوتای که مثالاش رو اونجا مثال یه جوری آورده که خیلی سخته همون مثال رو آوردیم جداگانه برای هر یکی است اینا میگه غیر انه یشترط فی سلت الموصول صفت نکرتی ان يكون کل منهما فعلا مستقبلا میگه شرطی ولی اینجا وجود داره چون موصول الذی رو میگن ولی الازی سله داره یعنی جمله که بعدش میاد میگه سله موصول و صفت نکره هر یک از اینا باید فعل مستقبل باشند مثل یسالونی مثل چی؟ کل الذی یسالونی فله دینار اینجا سله موصول ما چیه؟ فعل مستقبل دیگه یسالونی مگه فعل مستقبل نیست فعل نیست بله, بله. او ظرف یا ظرف باشه مانند صدیق حولک فی شدتی ها متوجه شدید پس صفت اون نکره صفت اون نکره چی باشه ظرف باشه مثل صديق حولك في الشدة فهو جدير بالثناء فإذا كان الفعل ماضيا أما أجر فعل ما چی بود ماضي بود مانند الذي سألني الذي اینجا دیگه نمیتونیم روش فا بیاریم روی خبر چی بیاریم؟ فا بیاریم قص علیه الظرف در آخر بازم میگه و قیاس بگیر ظرفو مانند صدیق حولك في شدتی فهو جدير بالثنا دوسی که اطرافت هست در سختی اون شایسته سنا هست و هلو مجر جرن و اینجوری قیاس بگیر. دو اذا دخل على المبتدا المتزمن معنى شرط ناسخ غیر ان ولكن لا تدخل الفاء على الخبر اسامه جان میگه زمانی که داخل شد بر مبتدایی که متضمن معنای شرط هست نه متضمن معنای شرطه زمانی که داخل شد بر مبتدایی که متضمن معنای شرط ناسخ انه و اخواتش روش اومد کانه و اخواتش اومد کانه و اخواتش اومد بله میگه زمانی که وارد شد بر مبتدای متضمن معنای شرط ناسخی جز انه و نه جز انه یعنی از اخوات انه بود ولی خود انه و نه استثنا میشد میگه لا تدخل الفا علی الخبر اینجا هم فا رو روی خبر نمیاد مانند لیس کل من ینظم الشعر له جائزه بنتی اینجا ببین روی کل لیسه اومده چی اومده؟ لیسه ناسخ دیگه لیسه فعل ناقص هست خب موقعی که اومده لیسا کل من ینظم الشعر له جائزه بنتی در این حالت ما نمیتونیم که روی خبر فا بیاریم اینجا نمیتونیم بگیم فله جائزه منی روی لهو که خبره چی بیاریم فا رو بیاریم لیت من یأتیک له منک اکرام لیت من یأتیک اینجا روی لهو باز هم ما نمیتونیم فا بیاریم چرا؟ چون لیت اومده چون چی اومده؟ اما ما عینه ولکنه فلا تبتنه اما اگر اون ناسخی که اومده بود ان ولكن نبود میتونیم فارو بیاریم میتونیم فارو مانند ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم چون روی موت که با الذي وصف شده مبتدا ما که موت هست با الذي فوت شده ناسخ اومده ولی ناسخ ما اینجا ان هست لذا روی خبرش فانه ملاقيكم میبینیم که فا اومده و همچنین ولکن ما يقضى فسوف يكون اینجا هم از اون جایی که ناسخ لاکن هست فسوف یکون خبر ما چی گرفته پس این فائده دوم اینو میگه میگه زمانی که بر اون مبتدایی که متضمن معنای شرط بود ناسخی جز از ان نه اومده بود فا نمیتونه رو خبر بیاد اما اگر ان ولکن نبود فا میتونه بیاد با همین مثالایی که خاندیم